Hak dostları cem olmuşlar ne güzeldir meclisimiz Hak dostları cem olmuşlar ne güzeldir meclisimiz Musulat kapısını açmışlar ne güzeldir meclisimiz Musulat kapısını açmışlar ne güzeldir meclisimiz La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Terki cihan olan bilir, aşka düşüp yanan gelir. Terki cihan olan bilir, aşka düşüp yanan gelir. Zatı hakkı ayan görür, ne güzeldir meclisimiz. Zatı hakkı ayan görür ne güzeldir meclisimiz La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Cümlesin erkan icredir, akla sığmaz ne hünerdir. Cümlesin erkan icredir, akla sığmaz ne hünerdir. Sırrı ne güzeldir meclisimiz Sırrı manaya önderdir ne güzeldir meclisimiz La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Meclisimiz irfan saçar, cahil olan bundan kaçar. Meclisimiz irfan saçar, cahil olan bundan kaçar. Öter bülbül güller açar, ne güzeldir meclisimiz. Öter bülbül güller açar, ne güzeldir meclisimiz La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah Muhammedur Resulullah La ilahe illallah La ilahe illallah La